нетерплячка вирушати в дорогу, не чекаючи примхливого літака, поволі охопила всіх членів групи, і філмарш поблажливо усміхався. На шельфі не було потреби в'язатися линвами. До того ж і вітер дув майже в спину і квапив людей, які надто забарились на цьому континенті, де в березні починається зима. Як ви вважаєте? спитав Жак Антуан ідучи поряд з Булатом. Чи не попроситися й мені? Куди саме? не зрозумів матрос. У вашу експедицію на Амазонку. Я ще ніколи за межі Європи не виїздив. Скажу вашому професорові є доктор. Згляньтеся на молодого талановитого француза. Він чиститиме вам чоботи, оберігатиме від гадюк, носитиме ранець із туалетами вашої прекрасної дами. Ви ж візьмете з собою мадам Катрін. Француз був у своєму репертуарі і Булат запитав, хто сьогодні у вас бере гору, мама чи папа? Розітріть праву вулицю, замість відповіді сказав Жак Антуан, проте згодом визнав папа. Але й мама стоїть поряд і стереже нагоди. І раптом спитав. А ви б одружилися з тією місіс? У мене є дружина і син. У Жак Антуановій душі явно перемагала мати. Дружина і син? Ми про це ніколи не говорили. Булат розтирав щоку і трохи відстав. Ручкий вітер випереджав їх і ніс метровий поземок. Враження було таке, ніби люди бредуть по пояс у перекислій сметані. Попереду йшов каюр. Булат бачив тільки круглі плечі низенького ескімоса та вершечок хури на нартах, які рухалися самотуж, бо собак зовсім не було видно. Чому ви такий мовчун? Хурделиця висвистувала, і голос француза мов би, коловся на вузенькі стрічечки. Ви наймовчазніший журналіст із усіх мені знайомих. Такого Булатові досі ніхто не закидав, і він відбувся жартом. Обдумую свої майбутні статті. А якщо насправді мрію про те, як ми доберемося до Криголама. Нарешті можна буде скинути з себе оце лахміття і сходити в душову. Я теж без охотою, знову стяжками прокричав Жак Антуан. А про мене ви думаєте, що я нестерпний базіка, правда? Усі французи балакуни. Хоча першість у цьому виді спорту за макаронниками, голос його нестримно деренчав. Навколо куди сягав зір, шаленів густий сизий поземок і в душу мимоволі закрадався страх. Коли не бачиш обрію, все довкруж здається несправжнім і хистким, мов би на кожному кроці тебе чигає прірва. А може, ми збилися і проктуємо зовсім не в той бік? майнуло Булатові. Компас на всю групу був один у Тура Баулона, якого Булат зовсім не бачив за спинами інших людей. Дурниці, сказав собі Булат, якби почалася магнітна буря норвежець далі й сам не пішов би. Це здавалося логічним. Булат устромив лижні палиці під куртку і заходився бити себе руками по боках, бо мізинці геть подерев'яніли від холоду. Жак Антуан вихопився вперед, але побачив Булатові клопоти і спинився. Дайте свої палиці мені. Палиці вислизали з-під куртки. Бийтеся з усіх сил, а я консультуватиму певний досвід у мене є. Натренувався на власному носі. Булат віддав. І коли хвилин за п'ять мізинці почали боліти, він глянув поперед себе і став як стій. А де ж наші? Вітер так само люто свистів. Зернистий сніг сичав по полах курток, а попереду нікого не було. Раніше плечі та голови пливли над білою каламуттю. Тепер же Булат не бачив жодної голови. Нас доженемо по сліду, сказав Жак Антуан.